Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Azi la liturghie noi cu drag ne-am adunat, să-L slăvim pe Domnul, toți cu sufletul curat.